Te bareke ve teala, Zotit të botrave, Krijuesit të gjithësisë, përshëndetjet e Allahu xhallahu ala dhe mëshira e tij qofshin mbi më të mirin dhe zotriun e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahu xhallahu ala në historinë dhe jetëshkrimin e njeriut më të mirë, zotriut të pejgamberëve, Muhammedit Alejhi Salatu Veselam. Dhe kemi arrit deri tek periudha para shpalljes së Kur'anit të Allahu xhallahu ala. Dhe në ligjëratën e kalume, folëm për pejgamberin sallallahu sallam, prej te lindja e tina, e bekume, deri tek pak para pejgamberisë. Dhe përmendëm se dijetarët kanë thanë, Nëse pyet dikush pse historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në 40 vjetorin e parë të tij, 40 vjeçarin e parë të jetës së tij, nuk është në librat e historisë gjan e gatë e shpjegume sikur që është 23 vjetori tjetër i pjesës së tij të pejgamberisë, përmendëm se dijetarët kanë thanë, ngase 40 vjet askush nuk e ka ditë se ka me qenë pejgamber i Allahu te bareke ve teala, Madje as vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka ditë se ka me qenë pejgamber dhe kjo e ka ba që njerëzit mos me u me u interesu dhe me qenë përpik në shënimin e asaj çka ka ndodh në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ajo e cila është transmetu nga ngjarjet e vërteta është ose tregimi i pejgamberit alayhi salatu wasallam për vetveten e tij çka ka ndodh apo ndonjani prej shokëve të tij pasi e kanë pranu islamin kanë tregu se çka ka ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në periudhën para pejgamberisë. Dijetarët në librat e historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se me përmend fillimin e shpalljes dhe si është shpall dhe cila ka qenë gjendja shpirtërore e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para se m'i ardh shpallja kanë përmend se pejgamberi alaihi salatu wasallam është i përmendur me emër në librat e mëparshme. në librat e pejgamberëve të mëparshëm. Edhe Ibn Taymija, Allahu e mëshiroftë, ka një libër të veçantë mbi këtë mbi këtë çështje, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i përmendur në Tevrat dhe Injil dhe gjitha librat e tjera në Zebur e kështu me radhë. Në librat e pejgamberëve, se ka me ardh një pejgamber i fundit i cili quhet Muhammed dhe është obligu besimi ndaj tina dhe pasimi i tina. Edhe e ka qujt këtë libër Sheikhul Islam Ibn Taymija, El Jawab Sahih liman baddala din al-Masih Përgjigja e saktë dhe e vërtetë mbi atë i cili e ka ndryshuar fenë e Isaut alayhi salatu wasalam. Domthon demant krishterëve. Dhe atje ka përmend shumë prej sendeve dhe argumenteve se Ahmedi apo Muhamedi është emri me të cilën është përmend Muhamedi alayhi salatu wasalam në librat e mëparshme. Ka thënë Allahu xhalla wala në gjuhën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, "Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum dërgoje tek pasardhësit e mi pejgamber prej mesit të tyre yatlu alayhim ayatik ja u lexon ai pejgamber ajetet e tua fjalët e tua dhe u mëson atyre librin dhe urtësinë dhe i pastron ata nga se ti je i fuqishmi dhe i urti kjo është lutja e Ibrahimit Kjo, kjo ajet, e cila tekstualisht e tregon lutjen e Ibrahimit dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se un jam përgjigje e lutjes së Ibrahimit është njana prej përgëzimeve që ka me ardh një pejgamber edhe ai është Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ajeti tjetër në gjuhën e Isës aleyhi salatu ve selam thotë Allahu xhelle ve ala ve idh kale Isa bnu Merjeme ja beni Israile inni Rasulullahi ilejkum musaddikan Lima bejna jedejji minet Teurat. O, Beni Israel, i ka thonë Isa alejhi salatu ve selam, popullit të tij, unë jam i dërguari i Allahut, tek juve, musaddikan lima bejna jedej, unë jam vërtetus, i asaj e cila ka qenë tek juve, prej Tevratit dhe pejgamberëve më herët, ue mubeshiren bi rasul, dhe jam duke u përgzu juve për një pejgamber të ardhshëm, Edhe këtu del në shesh madhëria dhe respekti i madh që e ka dhënë Allahu tebareke ve teala Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të çdo pejgamberit prej pejgamberve ja u ka bo që t'ja u thojnë popullit të tina se ka me ardh një pejgamber i cili quhet Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është prej nderit të madh që e ka Muhamedi alayhi salatu wassalam. Jeti min ba'dihi ismuhu Ahmed. Ai do të vjen pas meje emri i tij është Ahmed. Emri i tij është Ahmed. Pra kjo është përgëzim prej Isës alayhi salatu wassalam se do të vjen një pejgamber i cili emri i tij quhet Ahmed. Ahmed dhe Muhammed kanë gjashmëri në mes veti nga se e kanë një një rrënjë. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. E kur ju erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata thanë kjo është sihrbaz i qartë. Pra e kanë mohue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Duke tregue se arabët dhe krishterët dhe jehudët e kanë ditë që ka me ardh një pejgamber, madje thotë krishterët dhe jehudët e kanë ditë si që ka emrin dhe çfarë cilësi ka dhe prej kah ka me dalë. Argumente ka prue një fjalë të sahabijes, i cili ka jetu në Medine dhe ka tregue se çka ju kanë thonë jehudët, ky ka qenë i Medinës, çka ju kanë thonë jehudët para se me ardh pejgamberi a.s. Thot Selemetu ibn Selame ibn Waksh, radijallahu anh, thot kam qenë i vogël, kam qenë i vogël dhe kam shkue tek një fqinj i jem, ka qenë prej jehudve, prej jehudve, thot unë jam konë në mesin e atyre njerëzve më i vogli në, në moshë, edhe nuk më kanë kushtu shumë vëmendje. Thot dhe fillun me, me bisedue, fillun me bisedue, thot neve me dinast fisi Eusit dhe Hazrexhit, thot kishmi ndonjëherë konflikt me jehudët. Kishmi ndonjëherë konflikt me jehudët. Dhe kur i fitonim ata në lufta, apo në përleshje, ata na thonin neve, së shpejti ka me ardh pejgamberi me të cilin do t'ju ngadhënjim mbi juve. Së shpejti do të vjen një pejgamber me të cilin kena me ju mbizotru juve. Dhe kena me ju shkel juve. Kena me ju fitue juve. Pastaj thotë, Seleme, thot, i tha njoni prej atyre, e cili është ajeti se ka me dalë ai, cili është ajeti, kah del ai, edhe boni me shenjë kah Meka. Boni me shenjë kah Meka se qe këne ka me dalë Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Tha dhe, thot Seleme, dhe kjo ishte prej shkaqeve që ka na i besu Muhamedi aleyhi sallatu sallam. Se ata na tregun që ka me ardh një pejgamber. Po ata nuk i besuan për shkak hasedit dhe zilisë dhe smirës së madhe që e kishin në zemrat e tyre, që tha Allahu xhelle ue ala, hasadan min indi anfusihim. Ata nuk e besojnë Muhamedit alayhis salam veç nga hasedi që e kanë në shpirtat e tyre. Domthon po mujka ndonjëherë njeriu me e lan xhennetin e vet vetëm për hasedin. Zili ka, s'ka mundësi me mbizotru dhe me vendos kontroll mbi smirën e tina në gjoksin e tina dhe e humb xhennetin e Allahut tebareke Ue teala, thotë Seleme, kur erdh pejgamberi sallallahu alai sallam, neve i besum e ata e mohun. Dhe shkum një ditë dhe i thamë, uejleke ja fulan. I kanë thonë këti personi cili ka tregu që ka me dalë një pejgamber. I thamë, mjerë për ti, o filan. Eleste billedhi kulte, lena fihi ma kulte. A s'je ti qaj i cili na ki thonë për pejgamberin alai sallatu alai sallam, ata çka i ki thonë? Ma arafu kefaru bi. E kur ju erdhi pengameri atyre, e njoftën ata, e njoftën se është Muhammed a.s. Fe kefaru bi, mirëpo e mohuan. Banën kufër mi Muhammed a.s. Fe la'netullahi alel kafirin, thotë Allahu Xhelle ue Ala, mallkimi i Allahut qoftë mbi qafirat. Pse mallkimi i Allahut qoftë mbi qafirat? Sepse me vetëdije, me inati dhe me zili, dhe me vetëdije të plotë se ky është Muhamedi i dërguari i Allahut xhelle ue ala. Paramendo kanë pas dije ma shumë se sa Eusi dhe Hazrexhi të cilët e kanë pranu fenë e Allahut Xhelle ue ala dhe janë bo prej sahabëve të pengamerit Alejhi Salatu ue Selam megjithë këta nuk e kanë pranue Muhammedin Alejhi Salatu ue Selam ka thonë Shejhul Islam Ibnu Tejmije kjo argumenton se njeriu ka mundësi ka ma shumë dije se dikush tjetër mirëpo e ka zemrën e prisht dhe gjoksin e prisht dhe nuk e pranon të vërtetën ha? kjo është kështu nga se jehudet e kanë ditë ma mirë se Eusi dhe Hazrexhi Muhammedin Alejhi Salatu ue Selam mirëpo nga defektet çka i kanë në gjokset e tyre e kanë mohue Mirëpo krejt kjo çka dojna me argumentu me këto tekste, është se Muhamedi Alejhi Salatu ue Selam është i njohur në mesin e njerëzve, krishterëve dhe jehudve, dhe ajo e cila i ban mos me pasu Muhamedin Alejhi Salatu ue Selam, është vetëm zilia dhe inati dhe epshi dhe asgjo tjetër. Pastaj ka thonë Abdullah ibn Amr, radijallahu anh, Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. O ti i dërguar, o ti pejgamber, do të dërgojmë tyje qortues dhe përgëzues dhe dëshmues për ata. Wa hirzan lil ummiyin dhe mbrojtës për ata të cilët janë analfabeta prej arabëve. Anta abdi wa rasuli. Kjo është tekst çka e tregon ky sahabi i Walakin ya'fu wa yasfah ummatuhu al-hammadun yahmadun Allah fi kulli manzilatin. Thotë në Tevrat shkruan se ai fal dhe mëshiron dhe ummeti i tij janë të cilësuar me falënderues. Pra, pasuesit e umetit të tij janë falënderues e falenderojnë Allahun xhelle ue ala në çdo sprovë. Andaj edhe ka ardh teksti ma i gjanë, në fund ka thonë, Lahum fi jawfi al-layli dawin ka dawin nahl. Natën e kanë me një zhurmë dhe me një jehonë sikur jehona e bletave. Në qiell te Allahu xhelle ue ala jehona e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam prej ibadetit të madh çka ia bojnë Allahut xhelle ue ala është sikur zhurma dhe tingujt çka dalin prej bletëve. Pastaj ka thënë Mauliduhu bi Mekka Këto kanë qenë domethënë tekste të cilat i kanë pru dijetarët dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me argumentu veç një sen, se Muhamedi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë i njohur tek jehudët dhe ka qenë i njohur tek krishterët dhe nëpërmjet njohjes së jehudëve dhe krishterët e kanë njoft edhe arabët se ka me ardh një pejgamber kështu dhe kështu i cilësuar dhe kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë njoft disa prej tyre i kanë besu e disa prej tyre e kanë mohue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pastaj ibn Tejmija e ka përmendur edhe ngjarjen e Salman el Farisiut e cila është e njohur i cili e ka kërku të vërtetën nëpër shumë prifta dhe të gjithë priftat e kanë aludu dhe e kanë drejtu ka cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimi i shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që kanë përmend dijetarët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 vite ka jetu një jetë normale, ka jetu jetë si çdo njeri, mirëpo është dallu me disa cilësi, me besnikëri dhe me personalitet të lartë dhe me vullnet të madh për m'i ndihmu njerëzve dhe ka qenë i mëshirshëm dhe ka qenë personaliteti i tij i dallum në mesin e Mekës. Dhe kjo është e njohur në historinë e tij alayhi salatu wassalam. Ka qenë personaliteti ma i njohur. Derisa është bo i njohur me emrin El Emin. Besniku. Besniku i është bo si epitet dhe autoriteti ma i lartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. pas Kur'anit libër ma të saktë se Buhariu. Andaj ummeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam nuk i ka bo hizmet ndonjë librit dhe nuk i ka shërby ndonjë libër që i kanë shërby Buhariut, Sahihut të Buharit. Andaj e kanë përmend në shpjegimet e këtij hadithi dhe citojna edhe tekstualisht hadithin pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk është përzi me mushrikë në shirkijatet e tyre. Asnjëherë. Dhe përmendëm se një rivajet, i cili ka ardhë se pejgamberi alejhi selam dy herë ka pas dëshirë të bashkohet me ata të rijtë e Mekës dhe të dëgjojë prej zbavitjes dhe ahengut se si e kanë bo ata dhe pastaj ka thanë pejgamberi alejhi selam sipas atij transmetimit i cili është i dobët dhe që ka thanë Ibn Kethiri duhet m'u shiku ky transmetim mirë se nuk i takon pejgamberit alejhi salatu ue selam edhe para pejga, para pejgamberijes Ky send se ka thënë kum bo nxitje dhe kum pas dëshirë t'i dëgjoj të rijtë e Mekës dy herë. Mirëpo Allahu më ka pengu dhe më ka zanë gjumi. Ka prezentu në një aheng të, të mekelijve. Mirëpo kjo nuk është e vërtetë. Dhe asnjë argument i prerë dhe i qartë dhe i saktë me zinxhir të, të prerë nuk aludon se pejgamberi alejhi selam ka ndëgju veshi i tij muzikë apo syri i tij ka shiku haram apo durët e tij, gjymtyrët e tij dhe trupi i tij ka bo shirk. Asnjëherë. Allahu tebareke ue teala e ka rujt pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam nga njollosja e tina me shirk. Pejgamberi alejhi selam në një prej haditheve të tina që kam përmend para pejgamberijes, thotë pejgamberi aleyhi salatu wasallam para se me qenë pejgamber, kur ecsha nëpër rrugët e Mekës, më përshëndetshin me selam pemët dhe gurët. gurt dhe pemët i kanë dhon selam pejgamberit alayhi salatu wasalam selam assalamu alaykum wa rahmatullah dhe pejgamberi sam është çudit normal me këto sende dhe është mahnit se çka është u ndodh me ta mirëpo nuk e ka kuptu ende mesazhin këto kanë qenë parapërgatitje parapërgatitje për një send të madh dhe sendi ma madhështor i cili ka ndodh në këto çaste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë pejgamberi alaihi salatu wasalam inni la a'rifu hajaran bi makkah Thotë unë e njof një gur në Mekë. Kanu yusallimu alayya qabla an ub'ath. Ai më jipke selam mue para se me u dërgu si pejgamber. Inni la a'rifuhu al-an. Unë e njof edhe tash ku është ai gur. Guri i ka dhanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përshëndetje. Edhe përmendëm atë rastin e priftit Hubeira, atje duke shku në Sham me axhën e tij Ebu Talibin, kur i ka thonë Ruhejba, kush është ki djalosh? ka thon unë jam prindi i tij ka thon je tu rrejt nuk je ti prindi i tij nuk ka mundsi ki djal me pas prindin gjallë i ka vdek prindi ka thon pse i ka vdek prindi ka thon është e vërtetë se s'jam prindi i tij jam axha i tij ka thon tash e tregove të vërtetën ka thon kur erdhët prapa juve çka pat prej pemve dhe gurve dhe çka pat prej krijesave ranë në sexhde si parapërgaditje për pejgamberin sallallahu alaihi sallam, kanë thonë se njeriu, kur shef andër të mirë dhe gëzohet, kur zgjohet prej gjumit, e ka shpirtin e freskum, dhe e ka disponimin e madh, dhe e ka mendjen e filtrume, dhe të pastër, dhe të freskume, e kështu me radhë. Në përgjithësi, e freskojnë njeriun andrat e mira. Mirëpo këto andrat e mira, nuk kanë qenë domethonë, diçka prej Andrrat janë pjesë e pejgamberisë, ku ju ka thanë o ju njerëz, nuk ka mbet prej përgëzimeve pejgamberike, domethan pas meje, pos andrrat e mira. Jarahal muslimu au tura alej. Ka thanë muslimani i shef për veti apo i tregon se e ka pa dikush. E kështu me radhë. Pra ondrat janë pjesë të pejgamberisë. Mirëpo ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymije, kjo nuk është argument në vetvete. Kjo nuk është argument në vetvete. Domthon, fillimisht pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pa ondra. E dyta, thotë Aisha radhiyallahu anha, Nuk e ka pas brengën e tina sikur brenga e çdo njeriu. Jo. Edhe kjo ka qenë prej frymzimeve të Allahut xhel-le ve ala, parapërgaditjeve të Allahut tebareke ve teala për këtë njeri. Dhe në një hadith tjetër, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë eddebeni rabbi fa ahsana ta'dibi. Mue m'ka eduku edhe më ka rrit Allahu. sepse ka qenë jetim pejgamberi alayhi salatu wasalam fa ahsana ta'dibi dhe më ka rrit në formën ma të mirë Allahu tebareke ve teala zoti jem më ka rrit mu në formën ma të mirë dhe pse hadithi është i polemizun rreth saktësisë mirëpo kjo është e vërtetë në kuptim kjo është e vërtetë në kuptim sepse Allahu e ka rrit pejgamberin alayhi salatu wasalam pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë shpellë ka shkue ka nejt me net të gjata dikun 5 ditë 6 ditë 7 ditë e kështu me radhë Dhe e ka morë ushqimin për 6-7 ditë prej Hadijës radhiyallahu anha. Dhe ka ba ibadet. Dijetarët kanë shpjegu qysh ka ba ibadet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur s'ka pas shpallje, nuk është ka lexu Kur'an, as s'e ka ditë formën e adhurimit. Kanë thanë dijetarët i është largue adhurimit të idhujve i është largue adeteve të me, mekelive i është largue traditave të qafirave në atë kohë Pse? Sepse Allahu na ka urdhru në librin e Tina. E fela jetedebberun, e fela jetefekkerun, a nuk meditojnë, a nuk ndalen me mendue, e kështu me radhë. Kjo është prej ibadetit të cilën e ka zbrit Allahu tebareke ve teala dhe kjo ka qenë parapërgatitja pejgamberit alayhi salatu vesselam. Meditim në qiejt dhe tokën të cilën e ka e ka krijue Allahu tebareke ve teala. Thotë Aisha radhiyallahu anha, "Hubbibe ilej." I është bo e dashur atina. I është bo e dashur veçimi, izolimi prej njerëzve. Dhe izolimi është njana prej shenjave të se njeriu është i suksesshëm në punën e tina. Ibn Kajimi dhe Sejid Kutbi kanë fol në këtë hubbibe ilej. I është bo e dashur izolimi. Izolimi është për njerëzit e mdhoj, të cilat e angazhojnë trunin e tyre për reforma, për përmirësimin e njerëzve, për zhvillimin e njerëzve për ka e mira. Pejgamberi alayhi salatu vesselam trunin e tij e ka pas të angazhum se kjo gjendje në cilën jena tu jetu na nuk është e mirë. Kjo gjendje në cilën është populli jem nuk është e mirë. Patjetër me bo ndryshime. Mirëpo s'ka ditë si, derisa Allahu xhallahu ala e ka e ka zbrit shpalljen. Kanë thanë disa prej dijetarëve se izolimi njeriun e pastron në shpirtin e tij dhe e freskon në shpirtin e tij. Madje ka prej dijetarëve që kanë shkrujt libra të veçanta në këtë temë. Izolimi, el khalwa, izolimi prej njerëzve. Njeriu patjetër e ka ndonjëherë m'u izolue. prej njerëzve, sepse njerëzit janë të mbushur me sherr, njerëzit janë të mbushur me të këqija, njerëzit janë të mbushur me epshe dhe të kanë edhe lakmia të mdhoja, e fëlliqësive të këqija, patjetër është ndonjëherë m'u izolue, dhe me meditue në fuqinë e Allahut tebareke ve teala, për këta është ba edhe namazi i natës, për këta dhe është ba veçimi me Allahun tebareke ve teala, me meditu vetëm me Allahun tebareke ve teala, dhe me pastru shpirtin. Në këtë formë e ka pastru shpirtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa thot Aisha radhiyallahu anha, derisa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë shpellë, fa ja'ahu al-malak. I erdhi meleku. Cili është ky melek? Xhibrili alayhi salatu wasalam. Hadith tjetër atje Buhariu ma vonë e ka nxjerr një hadith se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ra'aytu Xhibrile lahu 600 janah." e kum pa Xhibrilin në 600 flatra, në 600 krah. Jesuddul ufuk, e ka mbulue kit univerzin, Xhibrili a.s. prej madhërisë së tina. Në disa transmetime tjera të Tirmidhiut atje, se nga çdo krah i Xhibrilit u nxjerrshin dhe dilshin prej diamantave dhe margaritarve, pa numër. Kjo është krijesa ma e madhe e Allahu xhelle ve ala prej melaqeve. Xhibrili alayhis salam. Xhibrili alayhis salam është i autorizum për sjelljen e shpalljes të pejgamberëve. Për sjelljen e shpalljes te pejgamberët. Andaj thot Aishja, erdh meleku dhe i tha: "Iqra." Lexo. Kjo është shprehja e parë që i është thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Iqra. Më ka kap melaqja, më ka përfshi, më ka kaplu komplet, derisa më ka lodh aq shumë, sa më ka rraskapit kejt. E ka kap Xhibrili dhe e ka shkun pejgamberin sallallahu aleyhi wasallem. E njona prej kuptime të kësaj kapje të fuqishme është pastrimi i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Sikur që ka qenë, elem neshrah leke sadrak, qarja e gjoksit dhe hekja e të keqës prej gjoksit të tij, edhe kjo e dyta ku ka qenë ndridhje dhe filtrim i pejgamberit salasem nga çdo grimcë e vogël e të keqes që ka pas mundësi shejtani me me ndikue te ai sallallahu aleyhi wasallem këtu do ndalmi me këtë shprehjen ikra dhe ma ene bikari ikra dhe ma ene bikari disa dobi të cilat i kanë nxjerr disa prej djetarve shpallja është sendi dhe ligji i Allahut xhelle ve ala i cili nuk pranon që mendja të futet në ta. Teksti Elhamdulillahi Rabbil Alamin është jashtë të kit ligjeve çka ekzistojnë në këtë univers. Argument është kjo, ikra ma ene bikari. Shpallja i ka ardh pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe me pajtimin e kit ulemave që thotë Ibn Kajimi, Muhamedi ka qenë njeriu ma inteligjent në fytyrë të tokës, ma inteligjenti, mendja ma e plotë. Shpirti ma i pastër. Me gjithë këta i ka thanë ma ene bikari. Unë nuk di me lexue. Ikra, ma ene bikari. Unë s'di me lexue. Domethonë, shpallja edhe mendja nuk kanë të bojnë me përputhje aspak. Këta është, e kam përmend, e qartë, një demant ndaj filozofave të cilat janë prej xhehmive dhe pjellës së esharive dhe, dhe maturidive kështu me radhë, të cilat mundohen me barazu shpalljen me me mendje. Logjika dhe shpallja barabar, s'janë barabar. Tenzilun min Rabbil Alemin. Shpallja është zbritje prej Zotit Allahu xhelle ve ala. Si ka mundësi me qenë barabart? Pejgamberi a.s. s'ka pas mundësi me shpreh, paramendone. Nuk ka pas mundësi me shpreh. Ndërsa njeriu mendimet e tina, filozofitë e tina, pallavrat e tina, ka mundësi m'i shpreh. I shpreh, lirisht i shpreh. Këta s'ka pas njeriu ma i mirë i tokës me shpreh, ma ene bikari. S'ka pas mundësi me lexu, derisa Xhibrili në të katërtën herë i ka thanë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tand. Domethonë lexo me emrin e Zotit. Kjo është ajo argumenti se shpalljen nuk ka pas mundësi me lexu pos me lejen e Allahut xhelle ve ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin me lejen e Allahut tebareke ve teala. Kjo është dallimi mes shpalljes dhe mendjes. A e qartë? Shpallja është jashtë ligjeve, jashtë kanuneve të mendjes, jashtë ndjenjave të shpirtit, jashtë gjithçkaje. është ligji i Allahut tebareke ve teala, nuk pranon diçka prej krijesave asgjo. Andaj imam Ahmedi është argumentue se Kurani është prej cilësive të Allahut. A dini çka është prej cilësive të Allahut? Prej qenies së Allahut xhelle ve ala. Prej Allahut xhelle ve ala. Vetë Allahu tebareke ve teala. Argument, ka thonë, a e dini se Pejgamberi a.s. ka thonë, Sikur mendja, me pas qenë shpallja e krijume, a ish leju Pejgamberi me kërku mbrojtje prej krijesës? Kish bo shirk Pejgamberi a.s. me, me, me kërku mbrojtje prej krijesës dhe me bo istiadhe prej kujna prej krijesës. Kjo çka argumenton? Se vetë fjala e Allahut xhelle ve ala është pjesë e qenies së Allahut tebareke ve teala dhe është sifat i Allahut xhelle xhelaluhu andaj kanë thënë dijetarët se kjo ikra wa ma ana biqari ka dobi të madhe që e ban dallimin mes mendjes dhe logjikës dhe përfundimeve që ka mundësi m'i nxjerr logjika dhe shpalljes shpallja është gjithë gjithçka tjetër jashta mendjes të cilën kanë mundësi njerëzit me punu me ta thotë Sejid Kutbi në tefsirin e ikra bismi rabbikelledhi Khalak thot innehu hadithun dakhmun bi hakikatihi. Thot kjo ngjarje, thot kjo ngjarje është gjigante, madhështore, më e madhe se sa njerëzit kanë mundësi me perceptue. Thot është qasti kur Allahu xhelle ue ala këta krijesa të vogla në krahasim me krijimin e madh të tina, krahasim me krijimin e madh të tina, toka, në krahasim me qiellin nuk është kurgjo hiç, në krahasim me arshin nuk është kurgjo hiç, Vrasje dhe mbytje pa fund, tana ato që kemi përmend në jetën e perandorisë romake dhe persianëve. Në këtë moment ka zbrit rahmeti i Allahut tebareke ve teala për njerëzimin. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tand. Andaj thot u dridhke zemra e tina. Dijetarët janë ndalë te kjo pjesa u dridh zemra e tina. Pse është dridh zemra e tij, alejhi salatu ue selam. A s'ka mujtë me bartë shpalljen, apo ka qenë diçka e natyrshme. Dijetarët kanë thënë, kanë thënë ka qenë diçka e natyrshme. Shpallja është sendi ma madhështor. Ka thënë Allahu xhelle ue ala, inna se nulki alejke kaulen thëkile. Neve do ta zbresim mbi ty një fjalë thëkile. Se shpallja, Kur'ani i Allahut xhelle ue ala shumë i madh, shumë e ranë, peshë të madhe ka libri i Allahut xhelle ue ala, e cila neve duhet me na e dhon seriozitetin kur ta lexojna këtë libër, dhe me morë këtë amanet si diçka shumë të madhë, si diçka shumë të lartë, i është dridhë zemra pejgamberit Alejhi Salatu Veselam. Dijetarët kanë përmend se shpallja ka qenë e cila ja ka dridh zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo çka ka bo me me me dije, ka bo me dije se këta të cilën jeni duke e marr ju o ummeti i Muhamedit alaihi salatu wasalam është e ranë. S'ka mundësi çdokush me mbajt. Ka nevojë për guxim, ka nevojë për trimëri, ka nevojë për përgatitje, ka nevojë për gatishmëri për çdo sen njeriu me sakrifikue. Njeriu, nëse don me jetue me këtë shpallje, të cilën e ka zbrit Allahu tebareke ve teala, duhet me jetu ç'ka thanë Ibn Qayimi. Edhe nëse i urdhnu me i ça kodrat, duhet mi ça. Kodrat mi ça, duhet mi ça. Edhe duhet me jetue ç'ka thanë qadamahu fil ard wa aynahu tahta arsh ar-rahman. Kamt duhet mi pas në tokë, a sytë duhet mi pas te arshi i Allahut xhallahu. Atje duhet me jetue. Kjo është shpallja e ranë. Kjo është shpallja të cilën e ka e ka tregue Allahu tebareke ve teala qysh në fillim. Ja ka dridh zemrën pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ja ka dridh zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka përmend Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi alayhi salatu wasalam është kthye shpejt tek Khadija radhiyallahu anha duke thënë Dallimi mes shpalljes dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që e kanë përmend dijetarët se pejgamberi alaihi salatu wassalam kur i ka zbrit shpallja ka urdhru me shënue patjetër me shënue çdo ajet dhe me mojt hifz sa i përket fjalëve të tij ka urdhru mos mi shënue Ka urdhru mos mi shënue. Pse? Për me bo dallimin mes shpalljes dhe fjalëve të tina. Mes shpalljes dhe fjalëve të tina. E dijetarët e kanë përmend, për çka pejgamberi a.s. e ka bo këta? Për me u bo demant, sot, disa grupacioneve, mustashrikun të cilët quhet orientalista, të cilët thumbojnë dhe mundohen me gjetë kontradikta në fenë e Allahut tebareke ue teala dhe me thonë se krejt çka e ka thonë pejgamberi a.s. ka qenë prej inspirimeve të tina prej inspirimeve të tina kjo çka e përmendëm ma ene bikari nuk di me lexu është njana prej argumenteve kundërshim të atyre dhe e dita është kjo ka ndalu me shënue hadithin fjalën e tina që argumenton se ai s'ka dasht mi shënu fjalët e veta. Edhe pse ka qenë ato prej shpalljes, po ka qenë formulimi i fjalës nga ana e tij. Ndërsa shpalljen ka urdhrue me shënu. Kjo është ajo të cilën e kanë përmend dijetarët. Pastaj ka përmend Hadixha radhiyallahu anha se kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Po tutna për vetveten time. Pejgamberi a.s. ka thënë po tutna për vetveten time, se çka ka me ndodh me mue. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka ditë se ka me qenë pejgamber. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është nuk e ka shënu asnjëherë diçka prej shpalljes paraprake. Kjo është demant për ata të cilët mundohen me barazue fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo me e bo se shpallja është prej inspirimeve të tij dhe frymëzimeve të tij alaihi salatu wasalam. Pastaj kanë vazhdue dijetarët me tregue se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër e ka tregu se si ka ardh shpallja. Thotë Fe ai ma jekul dhe unë e perceptoj dhe e marr dhe e përfshi dhe e nxa përmendsh ata çka ma thotë melaqja. Edhe është Xhibrili, alejhi salatu ve selam. Kjo është domethonë forma dhe faza e parë kur pejgamberit, alejhi salatu ve selam, i është zbrit shpallja. I është zbrit shpallja pejgamberit, sallallahu alejhi ve selem, dhe kjo ka qenë prej mrekullive të asaj kohe, ku pejgamberi, sallallahu alejhi ve selem, e ka morr sendin ma të lartë Allahu nuk poshtërson, inneke le tesilu rrahim, ti je ai i cili mban lidhjet farefisnore, cilësia e parë. Këto dijetarët i kanë përmend se njeriu, i cili udhëzohet, ka cilësi paraprake. Njeriu i cili udhëzohet, edhe pse pejgamberi alejhi selam është i veçum në këtë në në cilësinë pejgamberike, mirëpo në përgjithësi njeriu i cili udhëzohet ka cilësi paraprake. Ajo e para është se njeriu është modest dhe me me virtyte të larta. Inneke le tesilu rrahim, ti i mban lidhjet farefisnore. Ti i mban lidhjet farefisnore, nuk kuptohet se ai gjithmonë i ka pas lidhjet farefisnore, tamam. Se pastaj i ka prish pejgamberi alejhi selam lidhjet farefisnore. Mirëpo nuk ka qenë në gjinë si i prishës ai, po kanë qenë ata. Kanë qenë ata. Ue tahmilu l'kel, dhe i ka thonë ti e ndihmon të dobtin. Dhe kjo është cilësi e njeriut të udhëzum. Patjetër njeriu me pas në zemrën e tina dëshirë për me ndihmu të dobtit. dhe i ndihmon njerëzit në hak. Kur ka përleshje mes tyre, kanë sprova, telashe, probleme, ti i ndihmon dhe mundohesh me nxjerr hakin në atë problem. Këto pesë cilësi ia ka përmend Aisha, uh, Khadija radhiyallahu anha, me të cilat është argumentuar se o pejgamber, O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos u frikëso. Po dije se Allahu xhallahu ala ka me të ndihmue dhe kjo ka qenë prej sifateve të cilat pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë paralajmërue për pejgamberinë e tina. Pastaj kanë përmend dijetarët se Khadija radhiyallahu anha ka shkue tek djala djali i mixhës së tina Waraqatu ibn Nufail ka qenë djali i mixhës së Khadijës i cili ka qenë prift i krishterëve e ka marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka shkue tek dhoma e tij ku ka bë ai adhurim sipas atina dhe ka qenë njeri i cili e ka shënue Inxhilin me dorën e tina e ka shënue Inxhilin dhe i ka thënë Ja ibn Ammi, ka thënë o djali i mixhës tem. Ka thënë dëgjoja çka thotë bashkëshorti jem, Muhamedi alayhi salatu wassalam, dëgjoja çka thotë, se i ka ardhur një çështje e çuditshme. Ka thënë çka është puna? Çka është puna me Muhamedin? Ka thënë tregoj dhe ja ka tregu ngjarjen me Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Ça i ka thënë Waraka, ka thënë innehu namus alladhi jaa bihi Musa. Ka thonë, kjo është namusi, kjo është shpallja e Allahut, apo Xhibrili, a.s. me të cilën ka ardh Musa, a.s. Edhe pastaj ka thonë, ja lejteni fiha xhedhean. Ka thonë, o, mjerë për mue, sikur t'isha kon djalë i ri, se ka qenë i verbër dhe plak, dhe ka vdek, para se pejgamberi, a.s. me e shpall haptazi davetin. Ka thonë, o, i mjeri unë t'isha kon i ri, Pse i ri t'i nimoje pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pastaj ka thonë, fa kale Resulullah sallam, i tha pejgamberit sallam, idh jukhrijuke kaumuk, kur të të nxjerrin përjashtë dhe të të përzojnë populli jot, tha pejgamberi sallam, e fe mukhrijije, a kanë me m'nxjerrë mue? e kësaj shpallje. Pastaj i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, "E fa mukhrijihum a kanë me m'nxjerr ato?" Qale na'am. Tha po. Pse? Lam yati rajulun qat bi mithli ma ji'ta bihi illa udi. Mane n'men këtë rregull, çka ka thonë Waraka, sepse Waraka, ti shkan me or hadithe të tjera se koha nuk premton, Waraka pejgamberi sallam ka thonë është prej banorëve të xhennetit. Prej banorëve të xhennetit. Pse? Sepse i ka thonë sikur t'isha gjallë, Dhe të isha i ri, të kisha me të nimu tije, dhe kisha me të besu tije, mirëpo ka vdek. Ka vdek, mirëpo pejgamberi sallam thot, e kam pa në xhennet, Varakata ibnu Neufel. Thot, lem jeti rexhulun kat, mane n'men këtë rregull me këta e përfundojna, ka thonë, nuk vjen ndonjë njeri, kat, asnjëherë, bimithli ma xhite bihi, me këta çka ki ardh ti, me ta, dhe këtu ka argument se, pejgamberi sallam, hala nuk ka kallzu asnjë ajet dhe asnjë hadith, Se cila është shpallja e tij, cila është mesazhi i tij? Po ky e ka kuptue mo se cila është mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Illa udi. Vetëm se ka m'u armiqsue. Ka m'u armiqsue. Dhe njeriu kur e kupton këtë përmbajtje të kësaj mesazhit pejgamberik, nuk çuditet dhe nuk mahnitet dhe e përgatit vetveten e tina për cilën illa udi. Vetëm se ka m'u armiqsue. Wa in yudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. me ditë se e arrit ditën tane kur ti ke me dalë si pengamer kisha me të nimue me ndihmën ma të madhe ka thënë Allahu tebareke ve teala fe ma kane xhevabe kaumihi illa en kalu ekhrixhu ale Luti min karjetikum dhe përgjigja e, penga, e popujve të pengamerve s'ka qenë pos nxjerrnja popullin e Lutit prej aty ka thënë Allahu tebareke ve teala kalel meleu ledhine stekberu min kaumi Kena me ju nxjerrë prej qytetit tonë, prej shtetit tonë. Pse? Sepse nuk e durojnë shpalljen e Allahut tebareke ve teala dhe ka thënë Allahu xhelle ve ala ve kalel ledhina kafaru li rusulihim le nukhrixhennekum min ardina dhe ata seç kanë bo kufër ju kanë thënë pejgamberëve të tyre le nukhrixhennekum min ardina. Kena me ju nxjerrë juve prej tokës tonë. Kjo është përgjithësi fillimi i shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ata të cilën e ka veçuar Allahu te bareke ve teala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj është ndal shpallja për një periudhë kanë thonë dijetarë dikun 5 ditë apo 6 ditë dhe është brengos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë dhe pastaj ka ardhur prapë për